Guójì China Radio INTERNAZIA Parolas en Beijing China Radio International Parolas en Beijing Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eusendon en esperanto. Saludon, cari ascoltantoi. Estas la quara de junio lunde mi estas shenshen. El hodiaua programero unue ni el sentos calcaia novajoin. Sekve, estos programeroi tra la mondo interni cae ciudaca cin lingvo. La novajoin ni cefe parolos pri tio, che usona strategio pri reveno al Asia Pacifico farigis focuso de Shangri-La dialoga comeno Crasho de Nigeria passagera via Dilo causis mordon de almena ut cent nao de tri homoi. Non pomole auscultu novajo Vespere de la tria de junio en Singapuro fermigis la decunua Shangri-La dialoga COMENO dum la comeno USONA milita strategia plano pri reveno al asia pacifico farigis focuso kai sub dia fono interactivigo pri la rilado inter cinio kai usono estas alte atentada La trian de en Damasco seria presidento Bashar al-Assad diris que la seria politica proceso marchas andauen, tamen terrorisma acado sencese escaladas. Sirio fronda al vera milido el la extera mondo. En la samata ko Pan Ki-moon, generala secretario de unui cintai nazioi al vocis al la internazia socio disvolvi pli vastan interconsiligion pri malbonigio de la seria criso, porque oni prenu plua basan agadon. La trian de junio, La Egipta chef procuroro Abdel Maguid Mahmoud esprimis che li apelacios al supera tribunalo contra la verdicto pri Hoseinu Mubarak cae aliai. La trian de junio Nigeria passager aviadiro crashis proxime de la flughaveno Lagos. Cent quindec tri homoi mordis, inclusive de almenau ses cinai passageroi la aviadilo crashis in quartalo de logiandoi almeno quardec homui mordis sur terre. Lasta tempe, la stata consilantaro principe aprobis la dec duan quin jaran plano pri nuclea successo cae prevendo contrau radioactiva poluo cae pri la celo por 2012 la quaran de junio Chen Hua generala directoro de la Nuclea Electra Axi Compagnio sub la Nazia Nuclea Corporatio de Chinio diris en interviuo con rabordisto che la aprobo montras la memfidon de la registaro pri secura kai efika udiligo de nuclea electro. La quara de Ionio en Bekino, leu tuo directoro de la officio pri batalo contra o desertigio sub la cina Stata forst cultura administratio esprimis che en la lasta iaroi pro gran suma investo pli fordigo de internazia con laboro cae aliai rimedoi cinio multe progresis en sia batalo contra o desertigio. Andau la monta tago de medio, la media programo de unuigindai nazioi publicigis resuldon de tut monta enchedo montrante che compare cun la tradizia economia formo, la verda economio ludos pli positivan rolon por acceli la economian cae socian disvolvigion cae protecti la medion postac mese de la quara de Ionio, Iabana cef ministro Yoshihiko Noda publicigis en casetara conferenzo liston de membroi de nova cabineto. Dectri membroi restas sur sia imal novai posteno, cae quin membroi estis anstatauigidai. Nun finigis la novajoi. Garas non nun esa sala tra la mongta. Esas ciam ma clara la divino bre la vordo avantgardo. Cion do avantgardo signifas ciu an havon au formon. Oni appena ostias cia clarigigin. Sed de atra regisoro Mang Jinghui ciam interpretas la vordon ver versainai anhavoi, gai explicas gai experimentas per versainai formoi. Dio sentupe dupe esas la unica en la teatra rondo. Venas la somero de 2012, gai anca la culmino borra mercato de cultura presentato en Pechino. Ci foie, regisoro Man Xinhui refoie en scenigos sian adaptitam avantgardam music teatron la murdo en nub giardeno, cio eses cune forgida de fama scenariisto, gai ideo creando, signoro Shihang, gai regisoro Meng Jinghui. Meng Jinghui eses la play influhava experiment de atra regisoro en asio, gai li eses anga regisoro de la Cina Nazia Teatro. Berlia caracteriza creivezzo, gai divers formai ardo stiloi, Mang Jinghui ne nur creis novan sferon por la China moderna teatro, sed angau transformis sian ideon au la attendinta cultura fenomeno. Lia teatroi, pensato pri la ica plezuro, accidenta mordo de iu anarchi isto, centiara solezzo, rinoceroi en amo, la litimo gaitio plu, iam evo fortan fordan ehon. En la nova teatro La murdo and Nob Jardino, a stata la si musicon e un versi di un'emotion. Mang Jinghui auci resticas sufici da spazio, gai auci donasas roron de racontanto. Responde audio signoro Shihang, Hang, scenaristo de la teatro esprimis. Yaogun首先 dui shenghuo shi yu yu ka taizhu, eri kung huar mou shan dui shenghuo shi yu ka taizhu rocca musico speculas viv sintenon, cae la sinteno pri reala vivo ancau troveblas la teatro. Generale, la musica teatro caracterizas sim per suberealisma musico, sed se et la superrealismo palas, la teatro sin decoratias ver critica realismo, cae prodio la absolut musica teatro sin transformis a rock musica teatro. En la musica creato de teatro, la murdo en nub jardeno. Man hui sen gene utilicas diversai musicae elementoi gai besoi, gai fingre jungas per musicoi, same kia andave, kiam li ludis per aliai de atrai elementoi. En la musica teatro, li eses libera, mi aplombe vidas la sensigion de scenaro au proiecta structuro, ma mundas la structuron et musicae functi unidoi, de tempo au tempo montras la voion au creandoi de musicoi, gai eometas sia impostuloi, dume li esas ciam an quieta distanzo de la teatro. Signoro si conigis che teatro la murdo an nub giardeno, esas diferenza de alia musicae musica e Cudime, mangin hui prendas a mon cefan che linion en si teatroi, teatro i. Sed ci foie en la teatro en diversa vit ancora Li ver suspenso discutas pri homezzo. Unu borde la teatro esas bizarra comedio. Responte a la sinteno en la musica teatro, li diris La essenza de roca musico è sta En alla vivo, ogni havas indignon, sed de anchiu spirado, la collerro è o cerpijas. Che am oni de tempo o tempo mo esperras a colerras, ali ai loco i della sama mondo. Angauliai parensoi cae amicoi probable sendas sin dia maniere. Parolante bricium la spectantoi bovas ricodi eo la teatro, si hang diris. 但是我們現在把你弄到劇場裡來,這90分鐘100分鐘那個2小時你陪著我們,我們是幹嘛呢?像放緩燈一樣。Nibovas al in prodio, che alla teatro estas quasi audio i Eo che dan de che wo yin mao espero yin in ia gam la de altro estas mao hella, da me vire an gau Ni kunijas an la centro de lumoi, mo yi, la nigro ne bovas nien includi. Deatro, la murdo an nub jarteno, che fe karakterizas sin ber magia realismo, kaj la melodio havas la traidon de miuda rock musico. Malgra che nenio eses fama al la teatro, la evoluado de intrigo certe audiras la audienzon. Cara nun non eses la programmero tra la mondo. Ciudaghe, ni havas focuson de mandam brecuturo, economio, popola vivo au aliai. Bon vale viaggio tra la tutta monta annia Nia e al Sando. Dai Yu Qiang è stata cina fama denoro che c'è factoro in la opera ensemble della generale politica departamento della Cina Popola Liberica Armeo. Li sinsecve studis in la pechina industria profesi tecnica collegio, la centra teatra instituto, cae la arta instituto de la Cina Popola Liberica Armeo, cae lin instruis mutai maestri, ciai Yan Keting, Han De Zhang, Ma Qiu Hua, cae aliai. An mutai iaroi, Dai Yu Qiang diligente studis, cae practicis, cae fine farigis fama cantisto de classica musico. Nun, Bon vole la canton presentita di Tai Yu Qiang. Vi estas tia homo. Chiang Ba Ba suo zai gang ge niyong, le bao ches de dacha delicata. Tum kan li wershas xi ai xin xin rang zang de kai grandang animo, an fron dang mou ji gou. Gai diya kan dai de donas for dan ha zhong a oz gu dang de. Lai kan de es s m plexi gai ste de kan dai yi klasikai, modern nai kai na ci de li, gai vi estas de homo, ni venas eo la cielo, kio ne cero. Knabino eo, kashkar, de nove vidi sipe declivo, kai aliei profunde placas a vastai auscodantoi. fama mozic macreristo de la tri grantae tenoroi, signoro Tipo Rutas, auscuring de liam cantatum, donis audam taxum, dum montconata denero Pavarotti, condamte acceptis ling gio la unum van a cian disciplum. Crom candi, tae uciam angaludis ce faien roloin ammutae operoi, exemple, tradot, la traviata, carment, la bohemoi, blancai fragmit quastoi, cae rucia cantono, mia coro fronta, cae milita proviandeio, iad birto. Tai Yu Qiang presentis sian ardan talenton kai en monte famai operoi kai en la Cina originalai. En presentado, li attendis manifesti la interna mondo de la rora kai cordusis auscudantoin per sincera sento. Kai li estis aute taxida de comandistoi, kai expertoi, en kai exterlantai. La japana opera rundo laudis, ke li estas fiero de la china opera. China i famai expertoi diris, ke li estas opera genio. Fine, ni cune aprezu la representan verkon de Tai Yu Chiang, mi venas eo la cielo, kia ne cielo. ascoltandoi, non esas la programmera tra la mondo. Ciudage, ni havas focuson de mandam bri futuro, economio, popola vivo au aliai. Buon vale viaggio tra la tutta monta a nia e osendo. Cari ascoltandoi, alla hotiava programmero, ni conigua avi, prigina fama componisto Chen Qigang. Chen Qigang nascigis la yarum 1951 en Shanghai-o. En mezzilerneio, dependa de la centra conservatorio, li lernis cefe priludato de crarneto, cae poste ludis, directis, cae componis en provinz nive la orchestra. En la yarum 1977, Chen Qigang estis acceptida preso de la Cina Centra Conservatorio pro sia bonega examenoto. Sub de musicisto Luo Zhongrong, absorbiginte en studato quin jaroin, li diplomigis el la compona facultato per rimarginta noto. Alla sama jaro, li basigis examenon por studi in Francia, quia es por studento sendita de la educa ministerio. En Francio, Chen Qigang estis reconnida de moderna fama componisto Oliver Machen ca i acceptita de diu, gheo lia lasta diciplo. Edifite de maestro Machen, componata talento de Chen Qigang, manifesticis plene. Restante en Francio, ma prio dui aroin, Chen Qigang iam gainis la unua vicam premium en la dua Pariza Internacia concursa pri clarne da componato. Post du jaroi, Chen Qigang estis comisiita de la Franca Stata Radi Compagnio, cae faris du vergoin. Ili respective estis premitai en la 34 somera internazia musicfesto de Darmstadt de Germanio, cae en la 27 la internazia concurso pri Trieste Componiagioi tiu ici premita i vercoi marcis lia Poste, li ricevis moda in premio in internazia in precomponato, inclusive de la premio Villaggio Medicis, ravita de componistoi. En 1996, comisite de la Franza Stata Filharmonio, Cencigan vergis la violoncellan concerto passinta tempo por Ma Yoyo en tu comisi ide de la musica fonduso. Kusevski, li vergis la concerto, papilioi interfroroi, por granta fio harmonio, cae nacia champra orchestro. En 1999, li componis la orchestrajo, la kvin elementoi por la franza Stata fio En la jaro tu mio kvar, li champra musicajo, irata a occidenta passeio, gainis premion de la Internazia Musica Festivalo de Shanghaia Printempo. Alla Samayaro, l'estis pedida della Strasburga Champra Orchestra, Chia componisto alla orchestro, caidio estas la unua foio la Franza Musica Historio, che la orchestra invidis Cino en sin. Kvankam Chen vivis longtempe en Europa, tam li ofte conlaboris con enlantai artistoi, exemple, con Zhang Yimou. Li enga okazikis sian personan concertum en Pekino cae partprenis prezentatum en la Pekina Internazia Music Festivalo cae la Shanghai Internazia Art Festivalo. Entume ok, li servis kia musica chef directoro por la maferma ceremonio de la Pekina i Olimpicoi cae componis la cef de mancando mi cae vi. Nun, nicone apprezzo la canto mi cae vi. En la jos o kajinta inaugura de la pekina y en 2008, la tema canto, mi gai vi, emocias la tuta mundo. Per sia corversa versia Cina china fama cantisto Liu Huan, gai brida fama cantistino, Shara Brightman, comunicas la concepto pri harmonia mundo. La canto mia da gai terena, per la implicemo, bon corezo, gai amiguezo, en la profunda de coro de chinoi, lasas, che la milioni e cae miliona y da espectando sin vano en un lumo, cae zefiro, cae ju en natura sono, la harmonía en de la tergropa villaggio. cantisto Liu Huan estas mode conada. Lia sona radio estas charma. La diapasono vasta cae exter ordinara. Tum Shara Brightman, didolita giao lunluma di ino, perfecte combinas la popolarezum, clasiquezum cae seneian lutatum. En sem presenteza harmonio, ili sorprizas l'aspectantoin de la tuta mondo. Oh! canto textas. Vi cae mi e unu mondo, estas familianoi. Por la son ni, post mio kilometra voyaggio, rencontigas en Pekino. Au venu i man amane, mi cae vi estas en unu familio por Ciam. Cari amicoi, finicis mio programero, tam compro via auscuto. Programero bre racontoi relate alla la historio della Cina e medicino gai pharmacologio. Cari amicoi, non ni daurigu nia racondom pri li shi zhen gai ria vergo ben cao gang mu. Trezorreio de cim medicina i drogoi. Farinde dec sepan jarron sen la zang loboron, li shi accumulis tre riccia in virindai in marerialoin, foiai grandai revergadoi, li finis la unua manuskripton de Ben Cao Gang Mu en 1578, ciam li estis unu jara. Post dec tu jara revisio gai completigo, li predigis la lasta manuskripton 1590. Dankal li aproximume quatec jara clopodo, Ben Cao Gang Mu eldonigis en Nankino en 1593, li shi forbasis en dius sama yarro. Li testamentis, che li ai poste uloi presentu al la stado la grontan vercon cristal nascindan e al li ai vivo ca i sajo. En la li shi noris pri la monovai trocoi plio miu tricent novai en curras e plei parte providai de la moderna farmacologia esplorado cae clinica applicado. Exemple, buffa secretiajo bovas curaci malignan tumoron cae arsenico bovas vecigi hemoroditoien. Li correctis mutai erraroien en la monovae bentsau vergoi, cae criticis diversae erraraien esertoien contrausientiai cae mu utilai au la sano della popolo. Exemple, tau hongjing diris, che polignonata rizomo cae eleconda jasmeno est sama drogo, set li sigen clare montris en la vergo che la antaua est tonica cae la lasta venena. Manovai bensau vergoi assertis che a long tempo preno de iui mineralai cae plantai drogoi bovas long vivigi cae feigi homon, li refutis tien absurdan asserton dirante, che diui homoi qui vi prenis dia in in por longi sian vivon sed berdi sian vivon estis extreme mausajai la enhavo de benzao gang mu estas tre vasta ci varis certa in contribuo in au fisiologio nutriologio botanico zoologio mineralogio chemio geografio astronomio kai aliai teal gi estas angau generala verco natur scienza. Nun finigis la hodiava pardo. Bon volle daurigu vien auscodadon de Cina Radio Internazia. Interni de Cina Radio Internazia stricte sequas varmaien eventoien de Esperantujo, novai temoi, varmai focusoi, caimau mausamai opinioi. Cara amicoi, bonvenon al la programero interni de China Radio Internacia. Intra Expo es Brazila ne registara organizo por disuovato de la esperantista economio. Anda ne longe, nia redaktoro Lina Diorilade faris intervion au gia presidanto Fabrizio Valle. cari amicoi, con vole daurigu vian auscultadon del programmero interni de Cina Radio Internazia. Cio estas intra Espo, cion gi celas? Yes, intra Espo estas neregistara Brasil organizo, ne? in eh, alia vortoi, eh, polestigi eh, la bos postenoi, eh, en speso fontoi por homoi, campo e por entreprenado, cadre de la esperantista economio. Kia maniere gi funccias? Eh, intra espo planas funccie, ce ne cia ni tutte novo organizo, eh, sub kvar aspectoi, Tio tiu laboro por disolvade la esperantista economio, o caso kvar, uh, sub, kvar aspectoi, a é, é internacional internacia chambro de comércio China Brasila chambro de comércio kai tiu, tiu chambro uh, ah, oferta servon ao teu membraro, cai ni estos internacional chambro de comércio tio Eh, é, ankaŭ la du aspekto estas por disvolvado de la esperantista economia Do en, en tiu aspekto eh, Intraespo organizo projetos por desenvolver é, segmento segmentos da esperantista economia. Por exemplo, projeto por desenvolve a internacia comércio, por desenvolve a eletrônica comércio per interreto, é, por desenvolve a eh, é, el donan industrion, cai teu plu, cai teu plu, teu Cai tria aspecto estas que ele dunk aganteio, entendeu? ni estas en eh, tutte eh, mondigianta mondo kai hodio estas multe da ni diru la homo ki laboras ti en Brazilo povas tre facile iri al alia ilando e por labori kai inverse ki ne china e povas veni al Brazilo kai tu plu kai ni ni intensas uh, eh, un fluadon de esperanto profesiuloi en la mondo ni ni volas faciligi ti fluo de, de profesiulo de unu lando al aliai. Tio estas lá tri aspekto. Kaj que kvara aspekto estas eh, intereso funkcias kiel eh, servo agentejo. Ni, ni servus al nia membraro. exemplo se Brasil é entreprenisto, nia membro, ĉu ne entreprenisto kiu parolas esperanto eh, se, se li volas ion, eh, ekzemple en, en Pekino, kaj se ni havos oficejo en Pekino, tu loco oficio povas exemple fari mercatan esploron por tiu membro. Compreneble la, la servo estus pagata, ecce ne? Sede eh, eh, ne la, mercata preso, sede io mal pli la eh, mal alta preso. Eh, mercata esploroi, eh, interpretado, ciceronado, ce comerza e foiroi, sin fine. Mi intensas presenti la entreprenistoi, eh, kiuj parolas Esperanton kaj kiuj adoptas Esperanton kiel laborlingvo, mi intentas prezenti al, ili ne ideo pri internacia lingvo, sed servoj, praktikai eblecoj por aplikado de Esperanto en sia negocio. Nuntempe kiom da membroj inter la Espo havas kaj de kie ĉefe venas tiuj membroj? Vito, é, entre eh, a Expo, essas tute, essas três novas organizo, que minha chefe estratégia, essas varbi membro inter ne esperantisto, tio essas. Anstata convinque esperantisto, tio essas curaxisto, dom mastrino, e, eh, instruisto, e, eh, e, eh, entreprenisto, e, ni volas convinque la ne esperantistoj, entreprenistoj adopti esperanton kiel la bona lingvo. E tio estas la unia vidpunkto, la plej bona strategio. Do ni ankoraŭ ne havas multe da membroj. Ni povas diri ke en nia urbo en Brasilia, estas inter la direktoro kaj membroj estas tre multaj homoj kaj ne estas pli o dek du homoj, ĉu ne? Sede, eh, esas grave grave eh, informe que ni ancora facte agade diz nun nul interne en la preparado del agado do mi credes che posti uno al du monato ni facte comentos la fazon de exteragado do de de barbado de homoi kai convincado de de homoi adopti esperanton que la borlingo do ni esas tu ni dir ni esas beba organizo. Kiu i povas aligi al Intra Expo? a Intra ne estas, ne diru, esperanto organizo. Do ne estas organizo por esperantistoi. Estas organizo por entreprenistoi kiui volas usi esperantan kiel laborlingvo. Uh, se vi simple parolas esperanton, uh, vi compreneble vi, ne, estas potenciala membro de Intra Expo. Sed se vi estas entreprenisto, Ec se vi ancora ne cias esperantan, vi povas aligi se vi estas preta lerni la lingvon. Kai compreneble la unua segmento de la esperantista economio que o eh, varmidios, me dire que eu o varmidios, que o, que o crescos, estes la segmento pri profecia instruado de esperanto. Se eh, la unia estrategio eh, altiros, ao logos la, la, la entreprenista, eh, é, estes pligarromoi é, preta e lerme na língua, não caia essas necessidades e profecia instruístas, né? E aí, potencial a membro, essas entreprenistas, estas uh, é, é, vendistas, essas homos que volas pela traduquistas, profecia instruístas de língua, do, essas homos que volas elabore monon per esperanto. Ne temas pri esperantistas que chatas esperanto pro tio que Esperanto estas ne lingvo de amikeco, de kulturo, de kulturo de paco, kaj ĉio estas eh, bona eh, laŭ lia vidpunkto, sed nia fokuso estas Esperanto kiel laborlingvo kaj labori monon per Esperanto. Do, jen la lasta demando. Ĉu Intra havas planojn por la proksima estonteco? Yes, yes. Ni anto ne longe lanches eh, ni crei socian reton in la portugala lingvon juste por al uh, eh, in ne esperantisto ni intentos uh, eh, lanche tio in socia reto en la angla lingvo in la hispana in la russa lingvo ni planas el do eh, anca eh, ni esperas eh, pere de esperanto ne ni falas retejon. Grava aspecto de nia laboro estas ke ni laboros por starigi oficejoj, loka oficejo de intereso tra la mondo, ĉu ne? Ĉar eh, mi sentas ke ne estas eble fari nian laboron per Do ni laboras por starigi reton de licencitaj oficejoj tra la tuta mondo kaj mi laboras por tio kaj mi esperas ke ĝis la fino de la jaro aŭ en la komenco de la lia de la venonta, Ni jem havu tion ebletson, kei, exemple, tina entreprenisto, faridio nia licensito por istarigi loca la fitzea de intraespo, cae apliquisus loci niae proiectae, niae servoen, cae teo plus. Cae tio signifas istarigi retoin internazia de convincado al ne Adopte adopti Esperanton kiel laborlingvo. Mm -mm. Dankon. Ni konscias, ke nia laboro estas treege malfacila, sed ni fidas, ke ni sukcesos, kaj ni dankas la, la okazon paroli pere de eh, Cina Internacia Radio. Dai mi sincere esperas che plenan succeson a via malfacila laboro. Yes, yes, tre malfacila, ni consias pri la malfacilezzo. <laughs> Ece la esperantistoi que na ekla brazila experiência que kiu bone konas nian nian nian laboron nem ne multe kredas que de sukcesos sed uh, ni kredas ke jes que la la la la strategio estas bona tute ne malfacile sed uh, ni credas que nem successos. Garai micoi, corran dan comprovia ascoltau. 我为了 send 一个 via 邮箱给你的 address，esp radio at zoro i punto zomo punto zona。用你的母语学汉语，每日汉语。用你的母语学汉语，每日汉语。 Saludon cari ascoltanto i bomenon alla programmero ciudaga cin lingvo, mi estas Shen Shen. Saluton, cari amicoi. mi estas Chien Ping. En la pasinda lezione, ni lernis pri telefonato en la cina lingvo. Nun ni unue ripetu gelga in shlosi la in Kiel mi diras en la cina lingvo se mi telefonos al direktoro Liu? Vi povas diri, vei, Liu Jingli zai jia ma? vei. Liu Jing Li zai jia ma? Yes. Sed li ne trobidias en la heimo, kiel mi demandu pri lia revena tempo? Vibo vastiri, ta shemo shou ho hui lai? Ta shemo shou ho hui la? Kiel oni diras, vole transdiru al signoro Liu ke li telefonu al mi en la Cina lingvo? Vibo vastiri, qing ta ge wo hui ge dianhua? Qing ta gei wo hui ge dianhua? 请他给我回个电话。Deo angao esta respondo de la andava exameno. Boni, n u ni cu ne a u s k u l d u la dudan conversacion. 喂，刘经理在家吗 s a l u t o n c u d i r e k t o r o l i o Trovijas en la hemo. 他不在家。Ne, lin e t r o v i j a s en la hemo. 他什么时候回来 q i a m l i revenos. 我也不知道。Angao minestias. 请他给我回个电话。好的，Bon。我的电话是八七六五四三二一。好的，我一定转告他。 Jus vi audis la dudan conversacion, nun ni comenzu hodiauan lernadon. Ni, mei mei, si, zuo, shemma da? Kio via pli iuna fradino estas? Ni jue da, ta, zemma yang? Kiel vi pensas pri si? Ta hen piao liang. Si estas tre bela. Ta, tebie. 聪明. Si estas tre Kiam oni parolas pri iu persono, oni ofte demandas pri dies laboro. Yes, tio estas tre uzata demando. Kiel mi esprimu en la cina lingvo se mi demandas pri laboro de via pli una fratino? Vi povas tiri, ni me me shi zuo shemme de, kiu via pli una fratino estas? Ni me me shi zuo shemme de. Me me signifas, pli junan fradinon. Meime. Shi signifas esti. Shi. Zuo signifas fari, labori. Zuo. Shemme signifas kio. Shemme. D ofte esprimas confirman vocion la fino de indica propositio. D. Kio via pli juna fradino estas? Ni meme shi zuo shemme de? 你妹妹是做什麼的? Non i ascolto la unua conversazione. Momento. Chi al mi esprimo domando in pri via lavoro. Nur asta tau i cu lavordon ni meme per ni. Do la frase estas ni shi zuo shenme de. Yes. Ni meme shi zuo shenme de. Chi o via pri una fratino estas. Ta shi lao Shi estas instruistino. NISI KIO VI ESTAS? OSI MI ESTAS RABOR KIEL ONI ESPRIMAS? KIEL VI PENSAS PRI ŝi EN LA ĉina LINGVO, SE ONI VOLAS CONI PLU PRI ŝi? NI JUEDA TA ZAMAYANG? NI JUEDA TA NI. NI JAM MULTA foje MENZIS. ESTAS VI. NI. JUEDA SIGNIFAS OPINII pensi. 觉得 Ta signifies she Ta 怎么样 signifies kiel 怎么样 Chirie 怎么样 es primas pri ies opinio 怎么样 Kiel vi pensas pri she? 你觉得他怎么样你觉得他怎么样 Nun ni auskul du plu la duan conversacion. Ni jeda ta zemiang? Kiel vi pensas pri shi? Ta hen piao liang, ta te bie cong mi. She is a strebella. She is a stre Bone, Shan Shan, ci vi posso spiegchi porni la respondon. Bone, dio signifas she is a strebella. Ta hen piao liang. Ta hen piao liang. Ta signifas she. Ta hen signifas tre. Hen piao liang, signifas bella. Piaulia. Xi estas tre bela. Ta hen piaulia. Ta hen piaulia. Angau alia frazo esprimas laudon. Dio estas, ta tebie coming. Ta tebie coming. Ta signifas she. Ta tebie signifas speciale. Cidie ludas la rolon de emfaso. Tebie. Coming signifas sagia. Coming. She estas tresaja. Ta tebie coming. Ta tebie coming. Mi jam captis esprimo in la cina lingvo pri laudo, tamem mi jam forgesis kiel eu metti demandon. Vi bovas diri, ni jude ta zemayang? Ni jude ta zemayang. Ni estas vi, cune? Yes, jude estas opinii, bensi. Jude. Zemmejang signifas kiel. Zemmejang. Kiel vi pensas pri si? Ni jeda ta zemmejang. Ni jeda ta zemmejang. Mi et forgesis ke hodiaŭ ni lernis angau kio via pli juna fradino estas. Ni mei mei zuo shenme de? Ni mei mei zuo shenme Kai kiel oni esprimas kio vi estas? Ni zuo de? boni, noi a s c o l t i la dura c o n v e r s a z i o n 你妹妹是做什么的 k i è via p l i u n a fra t i n o estas. 她是老师。she esta s in s t r u t i n o 你是做什么的 k i è vi estas. 我是记者。mi estas r a b o r o di s t i n o 你觉得她怎么样 k h i è vi pensa s p r i c i 她很漂亮，她特别聪明。 Si estas tre bela. Si estas tre sagia. Nun ni cune auscultu la programeredon sugesto pri cina culturo. Sugesto pri cina culturo. Fuwa estas talismano de la dudecnauai olimpicoi de 2008 en Pekino. La coloro ca inspiro de Fuwa – venas el kvin olimpikai ringoi, kai anima lai el vasai, kai karantio zai montoi, riveroi, kai lakoi de cinio. Fuva transcendas spiriton de amicetso, pazzo, kai positivetso, kai pontezirum de harmonia con existo, de la homaro, kai la naturo, o divers lantai homoi en la mondo. Fuva estas kvin amintai elfoi, qui havas figuroin, respective de fisio, granta panto, olimpica fairo, tibeta antilopo, cae hirundo. Ciui havas facile pronunciata un uomo, chiai bebe, jing jing, huan huan, ying ying, cae ni ni. Ancinio, handiadino estas tradizia maniero por esprimi au infanoi. Doni successe plenumis hodiauan lernadon, care amicoi, samegi elantaue, mi lasu al vi examenedon, kiel oni esprimu, kio estas si en la Cina lingvo. Se vi scias la trovon, bon vole sendu messagion al ni, la adreso estas esperadio je zorro i.coomo.sono au esperanto.com ye so ho i no a boro o a do so a so to Se vi volas refoje ausculti nian proclameron, bon vole visitu nian reteion cel adresso hototopo du punkto du strecetoi esperanto.zoroi.zono Carai auscultantai, la esperanta disaudico de Cina Radio Internazia ocasas quar foie en ciu La programo al Japanio kaj Koreio okazas de la dek unua horo ĝis la dek tua horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas unu unu ses tri kvin kaj unu kvin unu unu nulo kilohercoj. La ondoj estas dudek kvin komo sep ok kaj dek naŭ komo octec quin metrai. La programo alla la sud orienta Azio ocazas de la dec tria horo gis la dec quara horo lau la universala tempo. La frequenzai estas 1, 1, 6, 5 nulo, cae 9, 4, 4 nulo kilohertzai. La ondoi estas 2, 5, 7, quin, cae 3, 1, 7, 8 metrai. La programma al Europa ocasas de la decnava horo cae tritec minutoi, cis la tuteca horo cae tritec minutoi lau la universala tempo. La frequentai estas nau sep quar quin, cae sep tu ses quin kilohertzai. La ondai estas tritec como sep nau, cae quartec unu como du metrai. La programma al Latin America ocasas de la dudectua horo gis la dudectria horo lau la universala tempo. La frequentai estas nau hoc ses nulo, kai sep tri unu quin kilohertzai. La ondai estas tri tec como quar tri, cae quar tec unu como nulo unu metrai. Ni bonvenigas fin giusta tempe abscuti nian programon. Viai leteroi, ciam estas bonvenai. Cina Radio Internazia, finigis nia hodiava programo, carai auscultantai, gis reaudo.